الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون عبادنا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مرجعها إلى النار أما بعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga sarki mai cikakken iko da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan ƙofan gida a wannan anguwa ta Bokke ko? ba don kome ba sai gabatar da wa'azin ƙungiyar matasa muna fatan Allah ya ƙara mana albarka ya nufi mu da dacewa a duniya wiyya wal ukura wiyya. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udu billahi min hali ahli na. Yau zai zama 24 ga watan safar insha Allah kuma hijiran manzon Allah daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da da arba'in da wanda yake daidai da miladiyar haifuwa na bi'isa ɗin maryam yau 21 ga watan tara dubu biyu shekara dubu biyu da ishirin da biyu wanda muka sani kenan ko abu to Allah ya sa mu san na Muhammadiyya ma da kyau da kai ba laifin mu bane abin da kasan ta tashi a kai kenan ko abin da aka gina ta a kai kenan lokacin zuwa masu kokari akan a cinikin bayi an wato kama mu ne gashi wanda suka rene mu ma ɗaya daga shugabannin kasan kwanaki Allah ya mata cikawa ko eh, Elizabeth na'am to alhamdulillah yan uwa muna ƙara godiya ga ubangiji ta baraka wa ta'ala da wannan dama da ya bamu muka haɗu a nan don gutunatar da kawun kawo malam da ya gabata malam Allah ya saka maka da alkhairi ka yi magana a kayan abubuwa masu muhimmanci wanda Shi ne kula da lokaci bai barka kama ka karisa ba akan abin da ya shafi hukukul zaujiya ma'ana hakokin ma'aurata irin wannan abu yana bukatan a ƙara wazza'a shi a samu lokaci ne ma a bar malam ya ta mana ya ta mana bayani saboda abu ne wanda yake yanzu yake faruwa a tsakaninmu a cikin mujtami'in al yau wato a yanda muke a yaraye din yadda muke cikin wannan society namu ko community namu bi ma'ana wannan mazauniya na wannan al'umma mu. za ka tarar da auratayya wasu da yawa ana zaman ma ba a san ma ana zama don lada ba ne da yawa saurayi zai ga budurwa kawai zai ganta ne ta ɗan shakare ta ɗan yi gidai kawai ta masa fuskarta har malama a cikin jawabinsa ya ce kar a mari fiska ko saboda yin an shi mari fiska ba za a ga poc ya yi kyau sosai ba shi ma haka ɗan samarin idan ya tara abin da ya tara ko ya kai ga ya fara zin yana da bukatuwa zuwa ga mace bukata irin na na na ɗabi'a kawai sai ya aure ta ita ba ta sani ba shi ma bai sani ba na kawai sai a je a zauna a yi ta kwamacala a yi ta duk abin da za a yi daga shi kuma sai ana fatan za a samu zuriya tsaye ba ko aka muke fata sai a yi ta addu'a amma Allah ba zai karɓa ba saboda mun riga mun mai mun bar asas ɗin tun daga farko malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yi yawaita mana irin ku a cikin al'umma shine shugaban mu dama Allah kuma ya ziya ka da mafi alkhairi mu ma da muka ji Allah ya ba mu ikon aiwatarwa a insha Allah a takeice a ɗan lokacin da aka bani zan yi magana akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi ko in ce neman ilimi alhamdulillah wannan maudu'u ne wanda yake da faɗi sosai yan uwa kuma zan faɗi abin da na faɗa ga maluma suna zina ga ɗalibai yan uwana ga iyayenmu a duk lokacin da aka ji na yi kuskure idan ban wuce haka ɗin ba a kayan ta wuce muna fatan Allah zai datar da mu ya ba mu dacewa a duniya wuyya ukwar ukhra Allah alaramma yana daga cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya halicce mu domin sa don mu bauta da shi. manuwa suna faɗa a cikin littafi cewa Alwazifatu alwazifatul lati alwazifatul lati awjadahu Allah tabaraka wa ta'ala al wal jinna ko al-jinna wal insa liya'buduhu tabaaraka wa ta'ala da fadin sa madaukakin sarki a cikin suratul zariyat ne in ba na mance ba arama wama khalaqatul jinna wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin Allahu akbar Allah maɗaukaki sarki wato an ce wazifa shine aiki kamar yadda ake samu daga cikin mutane a cewa da suna ɗan wazifa ne ko an baka wazifa akan kaza shine aiki to daga cikin abun da Allah ya sa ya halicci mutane ya halicci aljan ya halicci jinsin namiji a jinsin ɗan adam wa ma khalaqatul jinna wal insa inji ubangiji tabaraka wa ta'ala ban halicce su ba ba don komai na halicce su ba illa liya'budun sai don su bauta mini ma'uri domin minhum min rizqi wa ma uridu ay ba bana buƙatan su taimaka mini da wani abu na arziki ko su ciyar da ni ko su yi ƙoƙari su shayar da ni ko su samar da wani abin da zai taimake ni in ji Allah ke nan ta ba ta'ala sannan ba na bukatan su ciyar da ni ma sai ya ce inna allaha haƙiƙa shi allah ɗin huwar razzaku shi ne arraziqo biya biyadillah allah shi ne arrazzaqo shi yake azurtawa zuku wata kuma shi ne wanda yake da wato matsananciya daga cikin ƙarfi da iko da cika da bunƙasa da isa Almatin wanda kuma shi bai buƙatar komai a wurin kowa wato shi Allah a matsayinsa na sustaina a matsayinsa na ubangijin kowa da komai bai buƙatuwa zuwa ga a taimaka mishi da komai tabaraka wa ta'ala to almuhalli shahi kamar yadda maluma suka yi ta bayani suka tsabi da sauran su ikirma ko da su kurtubi a kayan wannan aya din cewa bautan nan kan da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to bautan nan kan za su yi ne ɗau'an aukar han ko kuma bihidahum ne kamar yadda Allah ya ce wa umiru illa liya'budullah ko وما أمروا إلا ليعبدوا الله nadirin ga nan ba a umurce su da komai ba jazakallahu bi khairin sai don su bauta ma ubangiji suna masu tsarkake addini wato zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala addinin mukhlisina lahu suna tsarkakewa zuwa ga shi ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda wannan shine daga cikin maganganun maluma suke cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu don bauta mishi ne bautan nan kuma za mu yi ta ne in mun ga dama mu musu ɗa'a in mun ga dama ba musu ɗa'a ba shi dai abin da ya sa ya halicce mu kenan sai wasu suke cewa a Allah ya halicce mu ne don wanda suke su masu imani za su bi umarnin Ubangiji ta baraka wata ala. wa'inda ba su da imani kuma za su kafurce shi duk abinda suka yi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara komai kuma ya tattara a kan duk wa'inda suka bauta mishi suka masa da'a zai sa kamun musu da mafi alkhairin da ke wurinsa sannan kuma wa'inda ba su masa da'a ba zai musu kuba gwargwadon irin abinda suka saba mishi to 'yan kwana masu albarka masu karamci kamar yadda muka sani cewa lalle a yi ƙoƙari a san ilimi ta'allamu a kanin shari'a shari'atun lahi ku san yaya za ku yi ku koyi abubuwan da suka shafi addini kuna addini musulunci wannan gayyen addini a wurin Allah maɗaukacin sarki bi ɗalibin annafiya don neman da tare da neman ilimi wanda yake mai amfani wa innal ilma nuran wa hudan domin shi ilimi nuran haske ne wa huda kuma wato hanya ne wacce take mai kyau shiriya ce ita ita neman ilimi ɗin. sannan wa jahalu shi ko jahilci zulmatun wa A dufu ne gami da kuma ɓata. saboda haka ta'allamul ilma mu nemi sanin yadda za mu bauta ma ubangiji mu tabaraka wa ta'ala fa innahu domin neman sani din nan wanda yake mai ilimi ne zai samu daukaka a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama ga kuma ajarun mustamirrun ko ajarun mustamirrun wato lada wanda yake mai gudana wanda zai Allah ya tattala zai ba mu duk wanda ya aiki aiki ala basira yi aiki a tare da ya san me yake na fata ana ganewa sannan kuma wannan ajrun mustamin rufin nan ila mai qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama Allah zai ci gaba da ba ma duk inda suke ahlul lada a gurgudun irin abin da suka damu da su sani don su bauta ma Allah subhanahu wata wannan aya manoma suna gani cewa ta zo ne saboda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ya sani din wasu suka ce san waye Allah din da qaulihi tabaaraka wa ta'ala fa'lam أنه لا إله إلا الله واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نعم والله يعلم متقلبكم ومثواكم da faɗinsa jazakallahu bi khair da faɗinsa tabaraka wa ta'ala fa'lam ko wa'lam wa'un ne ko fa'u na'am ka sani cewa annahu lalle shi ubangiji la ilaha illa hu fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka ƙara sani manzon Allah da man ya sani to ya ƙara sani mu ma mu sani cewa la ilaha illa Allah la ilaha illa ba wani abun bautawa da gaskiya akwai abun bauta da yawa amma abun da za a bauta masa da gaskiya shine Allah huwa Allah tabaaraka wa ta'ala sai aka ce manzon Allah wastaghfiri li wastaghfir li dhanbika kai ka nemi Allah ya gafarta maka zunubanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walil mu'minina da mumunai wal mu'minati da mumunai maza da mumunai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah shi ne yake sani mutakallabakum jujjuyawanku ku je nan ku dawo nan ku tafi can ku tsaya nan ku tafi wa maswakum idan kun gama kuma ina za ku je ku kwanta ina za ku tafi ku zauna Allah tabaraka wa ta'ala duk ya san ko ina duk wasu up and down a kada nan a tafi gona a tafi kasuwa a tafi wuri kaza aikata a tafi kaza a tafi kaza ko ina mutum zai je wallahu ya alam mutaqallabakum wa maswaakum maluma suka ce da Allah ya ce alam annahu la ilaha illallah manzon Allah ya san wannan tabaraka wa ta'ala sai aka ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara zunubinka manzon Allah ai shi kan sallallahu alaihi wasallam a riga an gafarta masa zunubinsa ko arama na'am بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك نعم ويهديك صراطا مستقيما الله أكبر الله ما مدوكاكين سركي فرقن سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الله يا يبوئي ومنظم الله صلى الله عليه وسلم بوئي وتتكي ومبينيا lokacin da aka zo aka buɗe garin makka da sauran maganganun da maluma suke bayani a kai amma za mu tafi ɗaya kan muhallin shahi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma aka zunubinka in ma za ka yi Allah ya yafe maka wanda za ma za ka yi Allah ya yafe maka wanda ka yi a baya in ma ka yi duk Allah ya yafe maka to gashi kuma nan Allah ya ce wasu wastaghfir li zambika sai maluma suke cewa Allah ya gaya wa manzon Allah ne saboda waɗanda suke al'ummarsa su ma su koyi da shi. Wa rasulu manzon Allah shine daman abun koyin mu tabaraka wa ta'ala shine kadai Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtaduna idan kuka masa biyayya to kun shiryu insha Allah naka فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم الله أكبر وإن تطيعوه تهتدوا نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله أكبر to aron man na kawo ɗan tsakiya ma shi aron mai kuma can gefe ya je daga farko ya kawo da za ka Allahu bi kai wa ahsan Allahu ilaika ya arama. kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma munzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wastaghfir li dhanbika ka nemi gafaran ka ko sai aka ce kuma wal mu'minina a cikin radul azhar na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah yace anan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ne don mummunai su koyi da amurzon Allah su nemi gafaran zunubinsu ba wai an ce nema musu gafara rai lusi a cikin tafsirinsa ya ce a a ai an ce manzon Allah ne ya nema ya nemi gafara ma mummunai tun daga shi ai walil mu'minina wal mu'minati ka nemi gafara wa mummunai maza da mu mata wallahu ya'lamu Allah shi yake sani mutakallabakum wa maswaakum duk inda kuke tafiya da inda za ku tafo da inda duk mutum zai je shi kare ce ko la yakfa Allah min shay ba wani abin da yake ma Allah tabaraka ko ta'ala shekaran jiya mun yi sallah a wata masallaci sai ga wani irin ɗan samari haka da ya tuku an yi sallah da shi ana idan da sallah kawai sai wani ƙara sai faɗi ya fara kamar irin bugun iska haka aka daddane shi aka yi ta ƙoƙari a karanta ne a ɗauko a waya ne a cikin juna daga ƙarshe sai aka laluba jikinsa sai aka samu takarda da aka buɗe sai aka gashi an yi tafin ɗin takardar an rubuta ya fito ne daga ƙaramar hukumar tangaza ta kenan ko sannan kuma zai tafi karin lamiɗo ina kenan taraba to Allah duk ya san wannan ina zai ta shi bai da lafiya a ciki sai aka rubuta a ba shi ruwa kofi kuɗi shi ne makarin wannan jinyar da yake tare da shi ko a ba shi in bai tsaya masa ba a ba shi kofi shida an rubuta da turanci an rubuta da larabci ta ga wannan aiki ne na ilimi abinda muke magana a kayi kenan ko in ba ka da ilimi yanzu ya za a yi ka taimaki wannan ina masu cewa kar a yi karatun boko ina masu cewa kar a yi karatun islamiyya ina masu cewa ba lalle sai mutum ya yi karatu in ji za a zuwa kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kawai a zuwa yi sallah kenan. aljanna wala shak haka wallahi sai an yi ilimi yan uwa a nemi ilimi fa'alam ga manzon Allah ma an ce masa a ne ya nemi ilimi ya sani ya sani ya sani amma ya ƙara sani daga cikin abin da manzon Allah yake cewa Allah ya ce ya ƙara masa wa qul rabbi me zidni ilma wa qul rabbi zidni ilma kaga maluma suka ce anan ba wani abun da aka ce wa manzon Allah ya ce a ƙara masa sai ilimi to kai ka ce ba za ka yi boko ba boko na yahudu ne yahudu kan wallahi kana tare da yahudu insha Allah kina tare da yahudu insha Allah muna tare da nasara insha Allah muna tare da nasara dab dab da dab dab sai nan zaka canza wata duniyan ba wannan ba saboda Allah ya riga ya yafe su ya'lamuna zahira min alhayati dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun to kaji su ma su zauna ba ya'lamuna zahira abubuwa na rayuwar duniya komai yanzu wannan wutan ba kai ka zo da shi masu suka yi kokari wurin kirkiro na gaci da su da cewa ilimi ne na addini duk albarkacin alkur'ani ne laisa ka zali wannan amsa kowan ma kai kai ne ka ce ba za ka yi karatun boko ko ba za ka yi na addini ba wallahi kalubale next generation akwai abubuwa jiwa wanda zai yi samu na kalubale a gare mu wallahi musamman yan kwana matasa da wa'annan masu tasowa din nan gaba duniyan ba a san yaya za ta yi ba sai kuma ana ta kokari ana killace mutane ana kore su an ce kasu karatu Allah ya saka wa malam Adamu Abdul Qadir mun je wa'azi a can ya tashi yana mana magana shafi oke ya ce da yawa wasu an ce kar yayi boko ba sai ka je in aji ba za ka koyi boko za ka iya zuwa wanda ya dan je daga cikin yara zo koya mana abcd ka koyi ka hada harafi a ba cha ba bi bo bube wallahi za ka iya daman ilimi shi tun daga zanin goyo har zuwa kabari ba a girma ba a girma wa ilimi in mutum ya sa kansa zai ya ce da yawa sai kaga mutum ya rugo da waya a hannunsa lada da wawin wannan wayan waya kira ne waya kira don Allah idan ka sani za ka zo ka tambaya to wannan fa abin da ya shafi duniya kenan to addini kuma yanzu mutum ya iya noma buhun gero uku hudu biyar wallahi bai san farillan sallah ba bai san sunnonin sallah ba bai san farillan alwala ba jiya nake gaya ma wasu 'yan uwa ana ta kokarin karatun boko a cikin makaranta a karanta gaza, wannan definition ɗin a shi, wannan explanation ɗin, wannan sit da sauransu wallahi da yawan su in ka tara su ba su iya farillan aiku ne ai ku ne malama suka ce a'a ai daga akwai wani shaidani wanda kowa na tare da shi ana ko kowa na da nasu lokacin da aka haife shi duk wanda aka haife shi a cikin asarimin batar na wahidu abdulsalam bali ko ba wani jinjiri da za a haifa sai shaidan ya zungure shi illa kafa shaitan ma min maulidin juladi illa na nakafahu shaitan illa bin maryama wa umaru sai ko duk wanda aka haife shi fa yastahilu sariqan sai ya tafi yana ihu saboda wannan zungurin da shaɗan ya masa ana haifansa za ka ji ya fara kuka duk da cewa malamin lafiya sun ce akwai dalilin da ya sa yake kuka to mukan malamin kankat kakakatkat kife da ƙwariya malaminmu na har abadan wanda ya fi kowa girma da kima a duniya shi ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya ya ce kawai shaidan ne wallahi yake zungurin shi illa bin maryam sai dai ku annabi sai dai ku annabi isa wa ummuku da mahaifiyarsa shi bai samu daman ya zungure su ba saboda mahaifiyarsa ta musu addu'a addu'an kuma sai ya shafi haddar jikanta lokacin da take cewa gashi tana da ciki Allah idan ta haife shi za ta ba da shi ya ta bauta ya ta kokari ya kula da masallaci da ta tashi aiko kuma sai ta aiko ta ce rabbi inni wada'atu hawanta ayya ubangiji gashi kuma wallahi mace na aifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah dai ya san dama mai cika aifa ta ce to shi kenan izan wa in inni samaitu ha maryam na sa mata suna maryam kawai wa inni u'idu ha bika ni ina neman tsari ya ubangiji Allah ara mai hakuri na ga an fara ƙoranka ne shi yasa maka ba ina nema ma ina neman tsarin ka ya ubangiji oizu ha bika wa zurriyataha ko da zuriyanta wanda za ta haifa unborn child ɗinta wanda za ta haifa nan gaba mina shaitanin rajim daga shaitan kaga Allah kuma fata kabbala harafuha Allah ya riga ya karɓa mata lokacin ya yi ko fata ban yi ba ko fata ma nan bai faɗi abin da nan faɗa ba wa ƙarar karinu ku rabbana ma a tsagaita ku walakin kana fi dalalin bai قال لا تختصموا لدي وقد قدم